svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Dobar dan, dobri ljudi. Poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Mir vama. Danas je s nama kao gost Fra Daniel Patafta, član Hrvatskog Mariološkog instituta i docent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu na katedri crkvene povijesti. Dobro nam došao. Hvala lijepo, mir je dobro. Vaš voditelj je danas Krešo Belo, član Franjevačkog svjetovnog reda, mjesno bratstvo Kaptol. Koja je današnja tema emisije? pogađajte. Nalazimo se u mjesecu svibnju, nalazimo se na radiju koji nosi ime Marija, pa Franjevci bi mogli zapravo imati jednu temu koja je uvijek vječna, a to je štovanje blažene djevice Marije. Dakle, tema današnje emisije će biti koji je utjecaj Franjevaca na štovanje blažene djevice Marije vjerujem da bi mogli započeti zapravo s onim što smo zavjetovali i e, braća prvoga reda, sestre drugog reda, pa i mi koji smo Franjevci, Trećoreci, e, u pravilu, članak 9, piše ovako. Djevicu Mariju, poniznu službenicu gospodnju, koja je bila otvorena za njegovu riječ i za sve njegove poticaje, Franjo je ljubio neizrecivom ljubavlju i proglasio ju je zaštitnicom i odvjetnicom svoje obitelji. Svjetovni Franjevci neke joj iskazuju svoju goruću ljubav nasljedovanjem njezine bezuvjetne raspoloživosti srca te pouzdanom i sabranom molitvom. I još, u konstitucijama u članku 16 piše sljedeće. Marija, majka Isusova, jest uzor u slušanju riječi i vjernosti pozivu, kao i Franjo, u njoj promatramo ostvarene sve evanđelske kreposti. Braća neka njeguju žarku ljubav prema sve, presvetoj djevici, nasljedovanje, molitvu i sinovsko predanje. Vlastitu pobožnost neka očituju izrazima vjere u oblicima koje crkva prihvaća. Marija je uzor plodne i vjerne ljubavi za cijelu crkvenu zajednicu. Svjetovni Franjevci i bratstva – neka nastoje živjeti iskustvo Franje koji je djevicu učinio voditeljicom svog života i djelovanja. Neka s njom, kao i učenici na duhove, primaju duha svetoga kako bi se ostvarili kao zajednica ljubavi. Fra Daniel, kako zapravo danas Franjevci nasljeduju taj put, e, kako braća prvoga reda odaju počasti Mariji i žive njezino predanje i njezinu predanost Isusu? Da, ovo je vrlo poticajno i vrlo dobro pitanje. Dakle, eh, marijanska pobožnost i marijanska duhovnost ima jaku franjevačku komponentu, to je apsolutno točno i to da kako ne umanjamo komponentu i drugih redovničkih zajednica, ali kažem zbog rasprostranjenosti franjevačkog reda i zbog doprinosa pojedinih značajnih franjevaca upravo štovanju blažene djevice, ovaj Franjevci su postali jedna iznimno važna komponenta u širenju ištovanja kroz različite oblike pobožnosti i duhovnosti, tako da ovaj, i danas se možemo reći upravo ono što kaže e, što se spominje, mislim da se spominje u generalnim konstitucijama, u onim pobožnostima koje su u krilu crkve. Dakle, kao možemo reći baštinici cijele te velike, ogromne franjevačke mariološke tradicije od Franje Asiškog preko ovoga Antuna Padovanskog i koji prvi spominje u biti svojim propovjedima bezgrešno začeće među Franjevcima pa Dun Škot i to je cijeli dan niz Franjevaca ovaj do današnjih dana jednostavno uvijek se držeći onoga što je crkva propisala dakle kroz pobožnost, kroz proslave marijanskih svetkovina i blagdana i osobito to vidimo lijepo u našem hrvatskom narodu Evo imate najstarije u kontinuitetu Hrvatsko svetište koje je bilo to je Trsat gdje se posebno slavi blagdan uznesenja ili velika gospa, onda ovaj, to je Sinj isto gdje su Franjevci jedni i drugi čuvari tih svetišta. Dakle, i kroz povijest možemo pratiti da je se dolaskom Franjevaca na određeni prostor jako širila pobožnost Blaženoj djevici Mariji u nekim novim oblicima. Znači, počevši krunica ova kako danas imamo, to je specifičnost dominikanskog reda, ali postojala je ta Franjevačka krunica. Dakle, u okvirima tradicije i crkvenosti Franjevci danas njeguju oblike štovanja blažene djevice Marije. Možemo dakle, zapravo i reći da je e, upravo pred tijan dana je Papa Franjo e, vezano sa Međugorjem e, dao svoju dozvolu i poziv da se slobodno dolazi u Međugorje Tako je, svećenici. Znači, upravo možemo reći zahvaljujući Franjevcima njihovoj upornosti koji su širili tu svetost. Ne samo to, nego i od onom njihovom iznimno kvalitetnom pastoralnom radu, svako koji je bio dole vidi se, evo ja to iz prve ruke mogu reći da ti Franjevci dole koji su u župi Međugorju iznimno kvalitetno to organiziraju. Znate da to nije tek tako posloženo, nego je to cijeli jedan smisleni program i vrlo kvalitetno složen program koji nema samo onu mariološku dimenziju, nego i ono što uvijek Marija upuće, bez čega se Marija ne može promatati, to je kristološka dimenzija. Tako da je to vrlo kvalitetno i promišljeno napravljeno, tako da i ta pastoralna dimenzija svakako otvara put prema onome čemu se nadamo da će biti. Jel? Evo već papa radi neke korake, ali dobro, nećemo ići dalje. <laughs> da, plodovi su zapravo tu, ako se sjetimo Fraslavka Barbarića i posebno majčinog sela, koje je jedno čudo za sebe, ja bih rekao, e, i, i život i razvoj tog mjesta i koliko e, pridonosi e, djeci koja tamo dolaze, podizanju njihovom prema životu, da stanu na nogu, da, da osjete obitelj zapravo i šta to znači za samu obitelj. upravo, a to se opet najbolje očituje u tom, ajmo reći, o smo tajstvo, taj odnos svete obitelji, jel? Osobito koje se onda isto naglašava iz tog vremena 13. stoljeća koja je jedna ovako malo velika prijelomnica i u kristološkom i u mariološkom pogledu koja je svakako onda vodi prema nečem novom. Zato se možemo Franju i, i Franjin utjecaj ovaj, na duhovnost, na pobožnost zapadno, znači zapadnog, osobito katoličkog kršćanstva, gledati kao jedan početak osobito nečeg jednog novog pristupa marijanskoj pobožnosti, razvoja marijanske pobožnosti, a samim time i uvijek u svijetlu kristologije, odnosno kristološkog odnosa. Jer u možemo, li zapravo, je krist. možemo li zapravo reći da je Franjo e, na neki <clears throat> način približio e, Krista običnom čovjeku, učinio ga čovječnim, odnosno e, i time Mariju učinio više majkom? Apsolutno. Naime, do Franjinog vremena, ali ne smijemo tu zaboraviti da već prve pomake u biti prve, možemo reći, sustavna promišljanja koja idu u pomicanju mariologije čini Bernardis Clairvaux i očito taj njegov duhovni utjecaj se negdje osjeti i može se naći kod Franje u njegovim spisima, ali ovaj, Franjo je, možemo reći, osoba iz koje u temelju cijelog, ne samo jednog reda, nego cijelog pokreta, koji radi jedan pomak, naime, stoljećima i istočnim pogotovo danas još prisutno to u istočnom kršćanstvu jako izraženo, ali automatski tim se prenosilo i na zapad, dominirao je Kristovo božanstvo. Znate, kad gledate bazilike, crkve, slikarije, ove freske, e, mozaike iz vremena, znači romanike, do Franjinog vremena uglavnom dominira proslavljeni Krist, Krist u božanstvu, uskrsli, Krist Vladar, dakle ona njegova božanska dimenzija, što je naravno bilo i normalno prvo što je na istoku zbog pojave različitih heretičkih pokreta se isticalo Kristovo božanstvo, s druge strane cijeli onaj e, ciklus seoba naroda, promjena e, e, života na zapadu, trebalo jednostavno isticati Krista i kao Boga. Tako da nećemo reći da je zanijekana njegova ljudska dimenzija, nego kao da je malo zaboravljena. I upravo, e, recimo, sa tim dolaskom prosjačkih se osobito kod Franje, vi ćete vidjeti kako on često, on Kristu daje one božanske epitete, ali govori mu i brat. I mhm. tako je, možemo reći, znači, koristi i epitete koje su na razini jedne intime ljudske. Gdje on, možemo reći, stavlja Krista, počinje više e, naravno nikad ne zanemarujući božansku, afirmirati tu ljudsku dimenziju, što vidimo kroz najljepše otajstvo jaslica. Neki kažu, to mi je prekrasan izraz, čak i euharistijskih jaslica, jer oni imaju čak jednu, možemo reći tako, otajstvenu dubinu kod Franje. Ovaj, I naravno se automatski s time referira i kreće prema njegovoj majci koja opet dobiva jedan novi prostor u kršćanskoj duhovnosti. Naravno, tu je već put pripravio iz Bernard Sklervova. Da časni sluga Božja da Cvendelin Vošnjak upravo, sad ću e, citirati jedan e, završetak njegovog nagovora trećorecima iz e, ožuka 1924. godine, kaže ovako Dragi trećoreci, a onaj koji se diči da je dijete svetoga Franje, ne smije propustiti da ne nastoji i oko toga da bude i pravo dijete Marino. Amen evo ga, e, na taj način je zapravo e, časni sluga Božji koji je bio reformator prvog reda, ali i obnovitelj e, trećeg reda, zapravo želio nekako staviti i, i suobličiti i zajedno ih pustiti u, u optice, da tako kažem, Franju i Mariju kao jedno. Ako slijedimo Franjine stope, to su onda i Marijine stope. Apsolutno, ovaj, meni je žao što se časni sluga Boži Vendelin možda previše malo usko tako naše provincijski gleda, ali taj čovjek je bio čovjek koji je značio i na razini Franjevačkog reda puno više nego što je do sada otkriveno. Znači, pazite, on je bio jedan od bliskih suradnika tadašnjeg prvog reformiranog generala Bela, Ovaj, I to je čovjek koji je e, svojim dijelom, znači u kontekstu svoga vremena i toga razdoblja u kojem je živio, e, znači išlo se povratka, povratku izvornom franjevaštvu. A izvorno franjevaštvo naravno da uključuje i kristološku i mariološku dimenziju. Jedna s drugom. U biti mariološka koja uvijek upućuje na kristološku, odnosno na Krista i ta obnova koja je krenula s njime, znači kao jednog od bliskih suradnika ovaj, prema onim konstitucijama pape Lava 13. Ovaj, svakako da je bio jedan od najutjecajnijih nositelja te nove reforme koja se težila vraćanju izvornosti franjevačkog života, a s druge strane ovaj, automatski s time upravo iz tog možemo reći zagrebačkog kruga Franjevaca kreće i obnova Franjevačkog trećeg reda i to paralelno sa obnovom ovaj Franjevaštva na području ajmo reći ovog kontinentalnog dijela Hrvatske, a s druge strane i sve inicijative prema obnovi trećeg reda i kako se on usmjerava prema njegovoj, možemo reći, povratku njegovoj nekoj izvornosti, upravo kreću iz tog kruga. Onda imamo onaj veliki kongres e, da se zvali su se upravitelji, to je bilo 12, 1912. ili 13. kad se vrlo rano već pokazalo da je taj treći red kvalitetno zaživio. Ali ona duhovnost koja oblikuje i prvi red jednako se tako pretače u duhovnost trećega reda. I samo govori koliko su oni povezani i ne mogu jedan bez Ne, apsolutno, apsolutno. Ovaj, baza je ista, polazišta su ista. Jedino što I, i otac je, isti. <laughs> apsolutno. Jedno što su smjerovi djelovanja različiti, dakle to je ona karizma Franjevačkog reda i širina. <laughs> da. Prije nego e, počnemo malo e, govoriti o plodovima e, te povezanosti e, Franjevaca i Blažene Djevice Marije, E, konkretno e, govorit ćemo o dogmi o bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije, možda da napravimo jednu malu stanku i glazbenu pauzu. Dobar dan, dobri ljudi, poštovani slušatelji Radio Marije, evo nas u drugom dijelu e, današnje emisije Poziv u svijetu, emisije Franjevačkog svjetovnog reda. S nama je Daniel Patafta, profesor crkvene povijesti. E, tema naše današnje emisije utjecaj Franjevaca na štovanje Blažene Djevice Marije. I svakako jedan od e, najvećih utjecaja je bio u promicanju i obrani ideje o bezgrišnom začeću Blažene Djevice Marije. E, za početak zapravo ono što bi trebalo možda razjasniti je e, što slavimo 8. prosinca jer e, neki put znamo pogrešno poistovjetiti bezgrešno začeće sina Božjega kojeg je Marija začela po duhu svetom od bezgrešnog začeća blažene djevice Marije. Pa kao što je ova pjesma koju smo sad upravo čuli govorila o majici Božje milosti E, pročitat ću e, početak propovjedi Bonaventure Dude na blagdan e, bezgrešnog začeća Blažene djevice Marije iz 1986. godine u kojem objašnjava tu razliku. Ovaj misterij naše vjere što ga danas slavimo, bezgrešno začeće Blažene djevice Marije, treba razlikovati od druge dogme, djevičanskog začeća Sina Božjega – kada je Sin Boži odlučio da se utjelovi, Sin Boži odvijeka, samo je iz Marije, bez muževa udjela, uzeo prečistu materiju koju svaka majka pripravlja za svoje buduće dijete. Ta je materija oživotvorena od Boga životvorca, koji je duh i sve stvara jednom svojom odlukom. Kao što je na početku rekao, neka bude i bi. Tako je u taj tren kada je Marija rekla anđelu svoj da, u njezinom djevičanskom krilu počeo živjeti Isus. To je dogma djevičanskoga začeća Isusova. Bezgrešno začeće Marijino je sasvim na drugom planu. I koji je to plan, fra Daniela? Pa evo, kad slušam ovaj dio iz propovjedi pokojnog Patre Bonaventure, ona se tu stvarno vidi da ta njegova veličina što je znao i pastoralno, da kažem, i e, na neki način katekizamski ljudima pristupiti i objasniti ono što, o čemu se radi, a mi često želimo nekakvu možda višu dimenziju, pa ne <laughs> objasnimo ljudima ni temelj. Dakle, Pater Bonaventura je ovdje izvrsno rekao koja jest smisao Kristovog utjelovljenja, tajstva Kristovog utjelovljenja. Marijino djevičanstvo je, odnosno bezgrešno začeće, znači da je Marija začeta bez istočnog grijeha, jer svi ljudi se rađaju s istočnim grijehom, kako je to fino još i lijepo definirao na neki način Augustin, ali ovaj, Marija je izuzeta zbog toga, jer je predviđena da bude majka sina Božjega. To je ta čistoća materije o kojoj tako Duda je, govori. Tako je, to je ta čistoća materije. I onda je zanimljivo ovo što on govori e, kad se osvrće na e, koristeći biblijske riječi iz knjige Postanka kad Bog stvara će pokazati Božju svemoć. Mi govorimo o svemogućem Bogu, a često ga ograničavamo nekakvim, možemo reći, našim osobnim razlozima ili čisto nerazumskim, daleko to bi bilo krivo, ja kažem razumskim, nego racionalističkim pristupom. Ako je svemoguć, zašto ne bi mogao? Na posljedku, zar nije to Ivan Dun Škot definirao kad si je rekao Bog je to htio, Bog je to mogao, Bog je to učinio i time je stavio točku na i oko cijelog. Da. ste vi spomenuli e, blaženog e, Ivana Dunskota, mhm. zapravo možemo reći da je on jedan od najzaslužnijih Franjevaca koji je mhm. pridonio e, upravo donošenju te dogme. Apsolutno. Gledajte, samo govor o bezgrešnom začeću mi nećemo naći u Franjenim spisima, ali najstariji spomen nalazimo u jednoj propovjedi Antuna Padovanskog i to je tamo iz 20. godina, znači vrlo je rana propovjed, vrlo rana propovjed i ovaj vi možete pratiti ovaj da se ta misao do Dunškota pojavljuje u mnogim teološkim promišljanjima i drugih franjevačkih teologa, ali u čemu je posebnost škota. Naime, do Dunškota mi nemamo franjevačku teološku školu. Zato se ona zove skotistička, ne bonaventurijanska. Bonaventura je više, možemo reći, oblikovao franjevačku duhovnost, ali teološka škola koja, se, koja je franjevačka, to je skotistička škola. Jer je Škot dao, ili Skot kako će, ali ajmo govoriti škotistička, on je dao sustav preko, prema kojem se naučava, zato je on upravo bio onaj koji je mogao i teološki obrazložiti ovakvu stvar. Ali on to vrlo jednostavno čini. Pa se tu stoji cijeli jedan proces umni, razumni, razumski proces koji se povezuje i na tradiciju i na sveto pismo, ali on jednostavno se poziva, pa ako je Bog sve moguće, zašto ne bi to mogu učiniti? Možda možemo, e, dakle ja se ispričavam kao ništa, apsolutni ništa. i neznalicu u tom području, ali e, recimo e, dominikanska škola je karakterizirana sa racijom, racionalnošću, uh dok je Franjevačka karakterizirana sa tom božjom ljubavi. Znači s onim ljubav, kao ljubav mm. koja te zagrli, koja te drži, koja te štiti. I tu se možda ta ista marijanska pa dimenzija možemo reći, ovaj, gledajte, ta povezanost vjere i razuma je prisutna i kod jednih i kod drugih, to ne možemo reći, ovaj, jer to je temelj, ono, ako ćemo reći, eh, kad gledamo antropološku čovjekovu datost, da je slobodna volja i upravo razum mjesto ono njegove bogosličnosti, ali ovaj franjevačka dimenzija duhovnosti jest možemo reći malo emotivna. Znači, ovaj, da se izražava i na toj emotivnoj razini možda više nego kod Dominikanaca. To ne znači ona nezdrava emotivnost, znate, ili koja može obilježava današnje vrijeme gdje malo toga počinje sa razumskim promišljanjem, kako to i sama crkva naručava, jer ona govori o razumu prosvjetljenom vjerom, nego se kreće od emotivnih zanosa, a u biti je, evo, ako ćemo gledati na Franjevačkoj tradiciji, sam Bonaventura kaže da ta emotivna e, u njegovim itinerarijima i duhovnosti koja je jaka i kvalitetna, govori upravo da ta duhovna, odnosno ta emotivna dimenzija dolazi na kraju. Ali, ajmo reći, Franjevačka dimenzija duhovnosti ima izraženu afektivnost možda više nego jedna druga redovnička zajednica. A to malo proizlazi iz tog načina i samog Franje, koji je bio vrlo afektivna osoba, a onda se to prenosi kroz duhovnu dimenziju i na njegovu braću i nasljednike. Pa mislim da je zapravo Dun taj koji je rekao da čak i da čovjek nije sagriješio, Isus bi došao na zemlju. Iz ljubavi prema... Tako je, jer on radi jedan pomak. Znate, mi imamo tu Anselmovu soteriološku, odnosno kako Anselmo, sveti Anselmo iz Kanterberija donosi svoju viziju i tumačenje spasenja. I to lijepo na tradiciji crkve i svega, ali kad se to ide rašlanjivati, vidite da je on to jednostavno prilagodio na način koji objašnjavanja koji je važan i razumljiv čovjeku jednog feudalnog mentaliteta. Znači da spasit može samo neko koji je viši da bi došao među one koji su niži. A Franjo, na Franjevačkoj razini, znači počevši od Franje, gdje je stvarno Dunškot upravo čini, e, to usustavljuje, on ne stavlja u središte više niti samo grijeh, uopće, nego kaže stavlja u središte ljubav Božju. A to možemo pratiti cijeli kontinuitet pre od Franje, preko Bonaventure, kad smo velikana i taj jedan sustavni prikaz koji daje Dun Škot i koji možemo i tekako reći da je danas vrlo aktualan, samo pratite možemo ovaj dijela pape emeritusa Benedikta XVI. ili kao kardinala Ratzingera, on je snažno obilježen upravo tom bonaventurijanskom duhovnošću i misli, koja je i tekako u tradiciji Franjevačkog reda i negdje nalazi svoj prostor u onom sustavnom promišljanju koje je dao Dun Škot. Pa dobro, Papa Benedikt je proučavao našeg eh, Bonaventuru Dudu, pa je to odatle onda. da, on se u, <laughs> u svom doktoratu osvrnuo na ima taj jedan citat koji on koristi, ali on je po svom usmjerenju e, teološkom prvi papa koji nije iz onog strogog tomističkog skolastičkog e, kruga, jer to je službena teologija katoličke crkve, nego je on papa koji u svojim teološkim promišljanjima kreće od bonaventurijanske, od bonaventure. Da. Dobro, ali e, ako je tome tako, zašto su tako dugo trajali ti prijepori oko priznavanja dogma bezgrešno začeću Blažene djevice Marije? kad je zapravo ona donešena da kažemo da, našim na u vrijeme pape Pija IX. Dakle, to je 1854. godina. Pogledajte, zašto su trajali prijepori? E, nisu to prijepori, e, to je e, možemo reći promišljanje. Postoje škole, postoje smjerovi koji jedni tumače ovako, drugi onako, svako izlazi sa svojim argumentima, ali ovaj dva su bitna izvorišta katoličkog nauka, što je već rekao i Trident i to ovaj, to je tradicija, tradicijo ili što će latinski, što bi se hrvatski prevelo predaja i sveto pismo. Znate, sad vi trebali ste na temelju predaje i na temelju svetog pisma dokazati te. Ponekad sveto pismo nema sve sadržano, jer ono samo je nastalo u predaji crkve. Stvari koje su se prenosile predajom su zapisane, neke, ne sve. Ali ovaj, tako da je trebalo to i promišljati i usustaviti, a jednostavno pojavi se u povijesnom trenutku, u povijest jednostavno takav trenutak kad se tako nešto pokaže, evo, sad je to vrijeme. Kako je zapravo donešena ta dogma? Znači, to nije bila odluka u jednom trenutku pape Aha. rekao, e, donosim, nego kako? Ko to je jedan zanimljiv način kako je ona donesena. Znači, sve dogme, odnosno, ajmo reći, e, svi ti članci vjere, znači vjerske istine, donošene su na crkvenim saborima. Ovo je prvi puta e, da papa nije apsolutnom dekretom, recimo, jedini put, e, znači jedina vjerska istina koja je donesena na takav način je ovaj dogma o Marinom uznesenju ali Pio IX čini jednu drugu stvar. On kontaktira sve biskupe svijeta šaljući im jedan, možemo reći, danas, anketu, jednu okružnicu, da se izjasne. I kad je velika, da pače ogromna većina se izjasnila u prilog, da se proglasi, on svojim autoritetom proglašava to vjerskom istinom u kojoj vjeruje katolička crkva, što je temelj na temelju kojih će kasnije svega nekoliko desetljeća, 20 godina poslije manje, biti proglašena i vjerska istina, odnosno dogma o papinoj nezabludivosti, kad govori ex katedra, dakle s katedre Svetoga Petra u stvarima vjere i morala. Kažem, jedini put u povijesti to će biti tako iskorišteno kod Pija 12. i dogme o proglašenju uznesenja Blažene Djevice Marije, tako da je to, i osobno tu je povijesni kontekst, znači to su i lurska ukazanja koja upravo padaju u to vrijeme, i ovaj, koja su vrlo praćena, vrlo popularna i uglavnom su, sami vidite, da su, sjećate se da su usmjerena na upravo bezgrešno začeće. Da, ona su zapravo ona, počela pitanje je, ko si ti? Ko si ti, ona kaže ja sam bezgrešno začeće. I to svega nekoliko godina nakon donošenja te To je, to je vrlo, u vrlo jednom uskom razdoblju, kratkom razdoblju se događaju puno toga. Da, ako znamo koje je to e, vremensko razdoblje kad su ipak komunikacije bile daleko sporije nego danas e, i za tu malu djecu koja su to doživjela, to je tim čudnije da se takav jedan izraz pojavi od njih. Znači da je zaista... To je bilo i ključno, da gdje je recimo taj župnik, to se naglašava da je bilo upravo ključno, da je taj župnik bio da to nisu halucinacije, jer dječje jedno praktički nepismeno dijete znati nešto što je <laughs> vjerska dogma tako formulirana i na takav način. Da. Tako da ovaj, to je bi kaže bilo ključno da i sam župnik krene i da se stvar dobije onu dimenziju koju je dobila na posljedku. Jel? Dobro. E, evo, napravimo jednu kratku pauzu, poslušajmo e, jedan muzički broj. Hvala Fra Hvala vama. Dobar dan, dobri ljudi. Evo nas u trećem zadnjem dijelu naše emisije Poziv u svijetu, emisije Franjuskog svjetovnog reda. E, s nama je Fra Daniel Patafta, profesor na katedri crkvene povijesti, a tema o kojoj danas govorimo je utjecaj Franjevaca na štovanje Blažene djevice Marije. Govorili smo o Franji, o Blaženoj djevici Mariji, govorili smo o bezgrešnom začeću Blažene djevice Marije i o utjecaju Franjevaca posebno E, blaženog Ivana Dunskota e, na donošenje dogme o bezgrešnom začeću blažene djevice Marije. Međutim, e, ima i Franjevaca hrvatskih korijena koji su doprinijeli primjerice donošenju dogme o uznesenju blažene djevice Marije na nebo. Govorimo o fra Karlu Baliću. On je jednom prilikom izjavio dok teolozi raspravljaju, Boži narod vjeruje i upravo možda u tom dijelu se krije ona prava tajna donošenja dogmi koje govore o blažnoj djevici Mariji, a to su e, vjerovanja koje potiču iz naroda, u kojem Boži narod kroz svoj svakodnevni život, kroz svoje razmišljanje, kroz svoju molitvu, kroz svoje doživljaje u pravilu vjeruje u nešto i to onda e, se donosi na nivou cijele crkve. Pa e, fra Frakarlo Balić makar je veliki hrvatski mariolog, nažalost je nedovoljno poznat široj hrvatskoj javnosti. Tko je bio fra Karlo Balić i koja je njegova zasluga u priznavanju dogme uznesenju blažene djevice Marije, pitamo profesora Daniela Pataftu. Evo samo bi se kratko osvrnuo ovo što je rekao Karlo Balić. Dakle, on time nije želio umanjiti značenje teologa, jer crkva neće nikada priznat nešto što nije teološki obličeno, ali on e, u fokus stavlja ono što se zove sensus, fide, sensus fidelis, znači je cijela crkva, ono što ste vi naglasili, u nešto vjeruje. A to opet ima jednu svoju teološku, jer konci, jer uvijek je povezanost teologije, duhovnosti, pa i pučke pobožnosti i prakse bila vrlo bliska. Ovaj, ali on sad želi reći, evo sad imate sve, nemojte više raspravljati, samo činite. Karlo Balić potječe iz jedne skupine, možemo reći, hrvatskih franjevaca, koja svoje jezgru e, dobiva na Antonijanumu, znači koji se formira prvo 20. godina kao Ateneum, znači neka vrsta fakulteta, a onda kasnije prerasta baš u Papinsko sveučilište što je i danas. I u jezgri se nalaze četiri hrvatska franjevca, to je i zagrebački Teofil Harapin, to je Karlo Balić e, i to je Julijan Jelenić. Ne mogu se sjetiti točno koji je bio četvrti. U svakom slučaju e, možemo reći kapitalna imena Franjevačke i e, intelektualne, jedna vrsta intelektualne elite Franjevaca, hrvatskih Franjevaca onog vremena. Teofil umire 40. godina, Jelenić iz nešto prije. Tako da u biti iz te e, grupacije ostaje cijelo vrijeme u Rimu prisutan Karlo Balić. To su dvije, na hrvatskom prostoru e, se formiraju u 20. stoljeću dva skotistička smjera. To je onaj zagrebački krug koji je malo konzervativniji i to je ovaj makarski, splitski, odnosno makarski krug, dalmatinski koji je na tradiciji skotističkoj, ali otvoren i novim idejama i iz tog kruga je proizašao Karlo Balić i ostajući kao profesor praktički ja dolazi u Rim, ostaje cijelo vrijeme na Antonijanomu i ovaj s vremenom postoji jedan uh, između ostalog organiziraju se dva simpozija skotistička prije drugog svjetskog rata. Jedan je bio, prvi je bio kod nas u Zagrebu, jako lijepo o tome se piše. Ovaj, drugi je bio u mislim u Krakovu ili u Pragu. Treći je bio, trebao biti, ali je drugi svjetski rat to spriječio. I on već formirao jednu, možemo reći, grupaciju, jednu grupu teologa koja je kasnije u biti bila u temeljima papinske, ove Mariološke akademije koja postaje papinska akademija i ovaj upravo je to bio prostor e, njegovanja, oblikovanja marijanske tradicije, znači koja nije samo usko franjevačka, nego se iz kompletno, možemo reći, mariološke baštine katoličke crkve, a vodeća osoba je svakako u tome bio Karlo Balić, gdje se vidi upravo kroz ovu rečenicu da on pokazao teologija već svoje rekla, narod vjeruje. Čemu više rasprave? A s druge strane, ne smijemo zanemariti da je on tvorac poglavlja o blaženoj djevici Mariji u ovome kako se zove Lumen tako je, tako je, osmo poglavlje, da je upravo dijelo Karla Balića koje usmjerava cijelu današnju marijansku i teologiju, mariologiju i duhovnost i pobožnost. A opet je čvrsto utemeljeno u tradiciji katoličke crkve. Da na koji način je zapravo e, obrazložena ili kako je krenula dogma, donošenje dogma Marinom uznesenju? Pa dogma Marinom uznesenju, ovaj, ona je, <clears throat> možemo reći, jedina vjerska istina u povijesti koja je čisto donesena ex katedra, znači donio je Pio 12. E, toliko nisam upoznat jer ona nije potpuno proizašla iz tog franjevačkog kruga kao što je to bezgrešno začeće, ali možemo nalaziti jako, jako rane tragove, osobito u istočnoj crkvi, a onda se mnogo toga reflektiralo i na zapadu. Samo što postoji jedna razlika što zapad e, je inače uvijek bio praktični i konkretniji, tako da je zapad uglavnom uvijek nastojao stvari usustaviti, dati im formu i ovaj, to na negdje, ajmo reći, na onoj rimskoj tradiciji, a teološko promišljanje na istoku praktički staje sa zadnjim koncilima, zajedničkim koncilima, tako da se na zapadu stvar puno, osobito pojavom skolastike, pa kasnije koja se prenosi kroz e, sve do 20. stoljeća, mnoge teme, mnoge e, pobožnosti, duhovnosti, tradicional, e, tradicija koja se sa istoka prenosila na zapad, jednostavno teološki promišlja, ulazi u praksu vjernika u pobožnost, u duhovnost duho, e, redovničkih zajednica, ulazi u duhovnost e, puka, različitih bratoština i svega i tako se jednostavno prenosi gdje mi dobivamo onaj sensus fidei, sensus fidelis, znači onaj sensus osjećaj vjernika za nešto, gdje praktički svi u to vjeruju, svi, se, e, svi to štuju, postoji teološka dimenzija, jednostavno samo tu treba sada dati da. E, u istočnoj crkvi zapravo još od šestog stoljeća se slavi blagdan usnuća djevice. Da, da, da. E, to je to, to je to. Koji se ovaj e, reflektira onda i na zapad. Samo kažem, zapad je sasvim drugačiji mentalni sklop nego istog, osobito toga vremena. Ovaj, zapad, e, zapadna forma jest rimsko-pravna rimska e, taj rimski svijet je bio e, utemeljen na strogom pravnom sustavu i formi, tako da je zapadna, razvoj zapadne teologije u tom kontekstu znači dati, uobličiti stvar. Ova, a istok je, kažem, sasvim drugačiji mentalitet, osobito pod utjecajem tog grčkog i semitskog, ovaj, koji ide u jednom sasvim drugačijem smjeru, ali otvara prostore kojima možemo reći zapad kasnije daje formu. Da. jedno ovako ja bih rekao možda praktično pitanje vezano sa mhm. eh, uznesenjem Blažne djevice Marije na nebo. Je li ona prvo umrla pa je uznešena ili ona živa uznesena? Da, <laughs> ovaj, govori se usnula. Znači, nisam, nisam ja iskreno da vam to kažem, ne, mogu to, ne bih točno precizirao, ali ili to relevantno zapravo? To je biti rele, i neko, zato se ide usnuće, zato kad govori, znači, da je, možemo reći, Marija je zaspala i prenešena u nebo, poslije gore i okrunjena, jeli u nebesku slavu. Dakle, ako bi išli ovaj, gledati na ovaj način, e, da je umrla, znači da je morala i uskrsnuti. Da, da. A to se pripisuje izrečito Isusu, jel? Za sad. Vidjet ćemo kako će poslije <laughs> krenuti u toj eshatološkoj dimenziji ovaj, u svakom slučaju crkva nije prema tome zatvorena, ali ako neko umre, onda znači da bi trebao uskrsnuti da bi... Mhm. <laughs> e, tako da se koristi taj da je usnula. Usnula. Da li bi možda za kraj, e, Fra Daniel, mogli navesti neka e, nova događanja ili neke nove razvoje u marijanskom štovanju? Kako danas e, mhm. izgleda stvarnost? Pa stvarnost ovisi kako gdje. Dakle, nekakvi tradicionalno katolički narod i tu je još marijanska pobožnost vrlo jaka, ali se ona najčešće reflektira kroz pučku pobožnost. Dakle, hodočašća, e, različite devetnice, trodnevnice, pobožnosti i tako nešto. A u biti kriza nastaje u tome što uvijek je kroz povijest crkve bila uska veza između dakle teologije, duhovnosti i refleksije u pučkoj pobožnosti do te mjere recimo i Papa Pavao VI kroz eh, Marialis Kultus obnavlja Marijansku na tragu ovaj Lumen Gentium i koncijskog eh, zaključka govora o Blažnoj djevici mari obravlja možemo reći onim zdravim okvirima marijansku pobožnost, ističe osobito pučku pobožnost, osobito krunicu i neke segmente, važne segmente marijanske pobožnosti koji nisu zamrli koji nisu zamrli, da pače ovaj, ne, katolička duhovnost i pobožnost je tekako jako marijanski obilježena, ali sad treba opet naći onaj spoj, a to je, možemo reći, jedna slika, jedan problem e, tako kažem, jednog rascijepa koji nastaje, gdje se teologija, ako nije praktična i usmjerena prema praktičnom usmjeravanju života vjernika, postaje svrha samom sebi, duhovnost ode u jednom smjeru, a pobožnost, dakle, to su komponente koje jedna drugu uvjetuju. Kad tu nastane rascijep, onda mogu nastati mnoga zastranjenja. A to je vrlo opasno, a to vam je upravo razdoblje postmodernizma koje vodi ne stvaranju cjelovitosti i povezivanja, nego rastakanja. Znači, poučeni e, povješću možemo zapravo zaključiti da trebamo osluškivati o čemu narod razmišlja, što narod vjeruje, pa će u tom smjeru nastajati i buduće dogme. Ali narod treba i poučavati <laughs> da bi mogli... E, evo, ja bih zapravo e, sada završio sa ovom našom emisijom. Zahvalio bi se e, profesoru Fra Danielu Patafti. Hvala vama. A za sam kraj zloupotrijebit ću narednih pet minuta, pa ću pročitati od e, Fra Bonaventure Dude iz njegove knjige Mali darovi Isusovoj i našoj majci. E, na kraju te knjižice pod kao epilog je stavio e, svoju jednu propovjed iz iz 1953. godine propovjed za imakulatu, dakle za bezgrešnu, pod nazivom Marija poziv Boži. Pa evo to neka bude za kraj ove današnje emisije. Što bi bila crkva bez Krista? Što bi bila crkva bez Marije? Na početku knjige stvaranja čitamo Stvori Bog svjetlilo veće, sunce da predvodi dan. Stvori Bog svjetlilo manje, mjesec da predvodi noć. Što bi bili naši dani bez sunca? Što bi bile naše noći bez mjeseca? Dani bi bili noć, a noći bi bile bez imena. Da, sav sjaj mjeseca dolazi od sunca i sav sjaj Marije dolazi od Krista. Sunce danima, mjesec noćima, to je crkvi Krist i Marija. U našoj se noći pokazao mjesec. Sad na zarumenit će se zora bezgrešnosti, Marija. Sad na izići će sunce pravde, Krist. I od onda reko smo, svijet je postao drugačiji. Ljudi su znali i saznali, saznali koji su htjeli. Što? Da je bezgrešnost moguća, da je svetost stvarnost, jer je jednoj, njoj darovana, svi je mogu izmoliti, svi je mogu izboriti. Ljudi su mogli samo sanjati, ljudi su mogli samo čeznuti, ljudi su mogli samo sanjati kao posve napuštena i prezrena žena, obešćašćena u svim svojim častima, sanjati o davnoj bjelini svoje duše, kad su na rosnim livadama cvali ljiljani, kojima nitko nije znao cijene. Ljudi su mogli samo sanjati, Ljudi su mogli samo čeznuti, a Bog je jedini mogao ostvariti. Bog je jedini ostvario biće grijehom netaknuto i od ljage grijeha slobodno. Biće koje je sama dobrota i zato mir i sklad s Bogom, mir i sklad u sebi, mir i sklad s ljudima. Biće koje svuda kamo dođe unosi mir, i sve čega se dotakne postaje mir i sklad. O da, što bi crkva bila bez Marije? Ta ona je utjelovljeni Boži poziv, Boži mamac, uspomena na predpotopno doba čovečanstva, kakav je čovjek bio prije potopa grijeha, slika naše budućnosti, kakav čovjek može postati ako primi poziv milosti, da izmoli, da izbori bezgrešnost i čistoću, svetost i dobrotu. I zato je ona Božji poziv nama, Božji mamac nama. Ona je Božje jamstvo i osiguranje prema mjeri našeg poziva i naše suradnje s milošću. Ono što je njoj darovano na početku, u času začetka, ono može nama biti darovano na svršetku – u času rođenja za nebo. I zato smo svuda i posvuda njezine crkve i kapelice, svetišta i oltare, izvjesi smo njezine slike i ikone, slavimo njezine svetke i blagdane, tri put joj na danu čast zvonimo, da, da joj čast i ljubav iskažemo, ali još više, da nju i sebe sjetimo da smo njezini, da želimo postati kao ona – da nam ona bude ogledalo pravde, predvodnica u borbi, put k bezgrešnosti. Što god crkva ima svetosti, sve je Kristom nadahnuto. Ona je prva Kristova nasljedovateljica, zato učiteljica svake kristoljubive duše. Ona je odljev Krista u kojem se, kako veli sveti Augustin, kao u kalupu odljevaju sveci Boži, njoj slični – Kristu nalik. I pomamiše se ljudi za čistoćom, poletješe za bezgrešnošću, pohitješe za svetošću. Trčali su za dobrotom da je s njom izbore, s njom, Marijom, da je od nje izmole, od nje, Marije. Daj nam, o bezgrešna, samo mrvu, daj nam, uli nam, samo kap tvoje dobrote, tvoje čistoće, tvoje bezgrešnosti. A ona? O, ne boj se, ne boj se čovječe grešniče, poleti za njom, počni danas željeti, počni se danas boriti, počni danas moliti. Želi, moli ono što moli crkva u svim svetima svojim. Trahenos virgo imakulata, povuci nas za sobom, djevo neokaljana, da potrčimo, da poletimo za tobom. Ne, ne boj se čovječe grešniče, njezina je bijelina tebi ne otuđuje, njezine te čistoća ne osuđuje, njezina je beskrešnost tebi priklanja, ne udaljuje. Zbog tebe je bijela, da i tebe učini bijelim, zbog tebe je čista, da i tebe učini čistim, zbog tebe je bezgrešna, imakulata, da i tebe učini bezgrešnim, zbog tebe je sva Božja, da i tebe učini Božjim, Zbog tebe je majka Kristova, da bude majka tvoja, da i tebe učini malim Kristom. Vjeruj, ona to može. Počni, ona to hoće. Ne prestani, ne prestaj, ona će to izvršiti. Amen. Svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.